Baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā rīta katehēzē, dienas katehēzē kopā ar mani – Eh, ir Priesteris Toms. Labrīt! Labs rīts! Priesteris Toms droši vien jau labi zinat, ir eh, Rīgas garīgā semināra garīgais tēvs, pareizi? Jā, tā un, tas joprojām ir. <clears throat> Un tas ir tas iemesls, kāpēc es arī aicināju, jo uh, rādījuma arī klausītāji jau uh, kādas divas nedēļas mm, kopā mēs lasījām un pārdomājām Vatikānā otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts tieši priesteru formācijai, uh, Un to mēs esam izlasījuši. Un tagad gribas dzirdēt, kā reāli tas īstenībā ir. Kad, nu, kad tas ir tā teorija, jau ir smuka, tad ļoti vispārīgi varbūt tās tie principi ir iedoti. Un, un, un šķiet, visi ļoti skaisti, labi un, un tiešām tā mērķtiecīgi. Bet vienlaikus arī rodas tas priekšstats par to, ka nu, tā formācija pieprasa no šī jaunā kandidāta turpat vai neiespējamo. Ne, ne būt par uh, Kristus reprezentatīvu, uh, kur viņš vien tiek sūtīts un garīgais tēvs un, un, un nu, visas šīs lietas, kas, eh, kas man šķiet um, normāli cilvēkam, kas dodas uz draudzi, uh, kurš iet svētdienās vai, vai svētku dienās uz baznīcu, viņš varbūt tās aiziet ar kādās citās savās vajadzībās, to arī mm, sagaidītu, gribētu sagaidīt. Bet uh, Nu, tad ik pa brītiņam dzirdam, ka biļas un tā. Bet gribas tad dzirdēt, kā īsti ir ar to formācijas e, procesu. Bet e, pirms mēs sākam par to e, runāt, e, arī jūs, rādījuma arī klausītāji, varat iesaistīties šajā sarunā, e, sūtot gan īsiņas, gan arī zvanot un uzdodot jautājumus. Nu, un tad iztaujāt visos sīkumos un detaļās par to, kā tad tiek gatavoti tie priesteri e, savam kalpojumam. E, Un to jūs varat darīt īsiņus sūtot uz telefonu numuru 266, 77, 272, bet zvanīt uz telefonu numuru 67, 969, 131. Un, lai uzsākt šo sarunu, varbūt tās, eh, nu, man gribētos, lai vispirms iepazīstina ar, ar lai eh, tu iepazīstina ar savu no amatu vai, vai lomu eh, seminārā. Tātad, kas ir garīgais tēvs un kādi ir galvenie pienākumi eh, seminārā kā formatoram šeit Latvijā? Nu jā, viens tāds neliels precizējums, ka pēc um, Vatikāna norādēm garīgais tēvs netiek ievietots starp formatoriem. Formatori ir ah. rektors, eh, vicerektors un mums ir inspektors, kas to dara. Mm Tad bet... uzreiz varētu paskaidrot, kāda ir atšķirība. Jo nu, es tā, vismaz manas priekšstats, ka e, tu arī ļoti spēcīgi e, iesaisties, bet tagad paskaidrot. Nē, protams, ka es esmu tajā procesā klātesošs, bet ja par garīgā tēva lomu, tad arī ir svarīgi, ka garīgais tēvs ir kā, kā pavadītājs, kurš ir klāt e, topošajiem, nu, jau esošajiem kandidātiem, kurš ir ar viņiem arī ikdienā, gan sarunās, gan lūkšanā, uh, un eh, ka tas arī, protams, ir viens process, ka varbūt nav tāda tieša, tieša formācija, jo ir eh, tas, ko saucam par foro interno un foro externo, kas ir iekšējais eh, lauks un, un ārējais, un tas, kas notiek mūsu sarunās starp garīgo tēvu un, un kandidātu, tas arī tur paliek, uh, nekādos apstākļos um, arī nav tas izmantojams, un jo citādāk pazustu garīgā tēva nozīme. Tāpat kā grēksūdzē, neviens priesteris nekad neatklās, kas ir runāts grēksūdzē, un tāpat arī šīs mūsu sarunas, kas notiek iekšā cilvēka dveselē, ka tas arī tur paliek. Un, mhm. un svarīgi ir tas, ka ir svarīgi apzināties, ka garīgā tēva nozīme ir būt blakus, nevis būt pa vidu starp dievu un starp kandidātu, bet būt blakus, jo lielākā cīņa, kas ir jāizcīna, tas ir pašiem kandidātiem, katram pašam, gan mums arī priesteriem, gan jebkuram, jebkuram kristietim, bet ir svarīgi, kāds ir, ir blakus, kurš palīdz, kurš parāda, varbūt reizēm kādu virzienu, bet jāiet tajā virzienā ir pašam, neviens otra vietā to ne, nenoies, un tad ir svarīgi tāda īpašība, tikums, ko mēs saucam par pacietību. <laughs> jo mēs zinām, ka katram, ir, katram no mums ir, ir savs temps, kādā mēs arī tīri fiziski, kādā mēs ejam, un arī varbūt šajā gadījumā garīgajā dzīvē, ka ir arī katram savs temperaments, savs raksturs, sava pieredze, sava pagātne, ar ko atnāk, un, un tad ir svarīgi, ka nav tā kā visiem, visiem vienādi, un, Un eh, pacietība ir vajadzīga ne tikai tev, kā garīgam tēvam, <laughs> bet arī pašam kandidātam, nu, kurš ir cauri. Viņiem vai... vēl <laughs> lielākai pacietībai. <laughs> Jā, laikam es no savas pieredzes atceros, vajag pacietību. To nebija tā noformulējis, bet pilnīgi noteikti tas ļoti noder. Pacietība pašam pret sevi, tajos brīžos, kad kaut kas nesanāk, kad varbūt tā izaugsme nav tik liela, vai arī ir tāda vilšanās, kas pats par sevi ir normāls process, kad atnāk ar ideāliem, arī ir kaut kas, ko, ko gaidījām, ko, ko sapņojām, kā būs, bet nu, tad ir realitāte. Tā kā visās jomās nav jau seminārs, nav atrauc no pasaules un nav nekas tāds unikāls, kur uh, kur piedzīvo tādas vilšanās brīžus, kur ir ideāli, kur es domāju, un mēs lasām jau evaņģēlijā, ka mācekļi saka, bet mēs domājām, ka Jēzus atpestīs citādāk. <laughs> Nu, un tāpat arī mēs domājam, un tāpēc ir svarīgi arī, ka nav tikai šī, šis ārējais lauks, bet arī tās cīņas, kas notiek dvēselē, un tad ir labi, ka ir kāds, kāds blakus, kurš var palīdzēt, kuram arī var uzticēties šis cilvēks, un tāpēc arī garīgie tēvi mums ir piedāvāti vairāki, jo ir pilnīgi normāli, ka ar vienu ir labāks kontakts un ar citu varbūt neizveidojās tīri cilvēcīgi, tāpat kā savu psihoterapeitu grūti atrast, savu ārstu vai vienalga kādu cilvēku, ar kuru ir tāpat arī šajā ziņā, un ir svarīgi, ka var atvērties, ka var uzticēties, ka cilvēks viens otru saprot, un, <clears throat> un ka visi nav vienādi, un, un kā tas ir tikai, tikai normāli, ka tā tas notiek. Nu jā, es, <clears throat> man, man, ir tā, man daudz jautājumi ir pierakstīti par, <laughs> ko gribas noskaidrot, un varbūt tās ir daži, nu, būs, būs tādi, kas šķiet, nu, Uh, nu ļoti, ļoti elementāri un, un varbūt tās uh, pat pašsaprotami, bet eh, es tā domāju, lai radītu ar to priekšstatu, kā tad šī uh, šī formācija un, un gatavošanās priesterībai notiek, eh, tad es arī tādus varbūt tās uzdošu. Un viens no tiem, protams, ir paturpinot šo garīgā vadītāja, eh, pavadītāja, pavadītāja eh, lomu, ir, <clears throat> ja var raksturot vai aprakstīt, kā, kā tad notiek šā vadīšana. Jo man tā šķiet, tas ir arī ne tikai priekš priekš semināristiem, tātad tiem, kas gatavojas par priesteriem, bet tas ir mm. kaut kas, kas, kas lieti nodara kaut kādos vismaz brīžos, situācijās eh, visiem ticīgiem cilvēkiem. Un, kā notiek garīgā vadīšana? Kas tas eh, ir? Pavadīšana. Veidā, pa, pavadīšana, pavadīšana jā. Vai līdzgaitniecība ir vēl viens vārds, kas, <coughs> eh, kas dominē arī Latvijas sarunā. Jā, varbūt, Bet var paskaidrot šo? Varbūt arī pēdējā laikā ir svarīgi uzsvert tieši nevis vadīšanas nozīmē, ka kāds es atnāku un tagad kāds mani vadīs, uh, kāds būs tas, kurš pateiks, kas man ir jādara un kā tas ir jādara, tā tas nav, ka drīzāk, kā jau teicu, ir būt, būt blakus, un ka sarunā arī, ka cilvēks izsaka savu, varbūt savus dieva meklējumus, savas uh, rūpes, savas grūtības garīgajā dzīvē, un uh, nu, būt īsti nezin, kā ar to tikt galā, ka ir kaut kas tāds, ka vēlās atrast dievu, vēlās meklēt, iet eh, dziļāk šajās attiecībās ar dievu, bet nav īsti tādas drošības, uh, kā to saprast, un varbūt reizēm ir kādas domas, bet ir šaubas, vai tas ir īstais virziens, īstai, īstais veids, kā to darīt, un, un varbūt ir labi, ka arī kāds var palīdzēt uh, saprast, kur ir tā dieva balss, kas uzrunā. Līdzīgi arī par, <clears throat> par Samuēlu, kuram, kurš arī dzirdēja, ka kāds viņu sauc, un, un ka, ka viņš nezināja, domāja, ka viņu sauc Tas stāsts par Samuēlu, ka jauneklis, domāju, ka viņu sauc blakus istabā, bet izrādījās, ka tā ir Dieva balss, kas, kas viņu uzrunā, un kad arī šajā ziņā, ka cilvēki, ka cilvēki meklē, un pēc arī, domāju, labāk zini par, par svēto Ignāciju, par šo garīgumu, ka ir tie trīs avoti, no kurienes rodās tā iedvesma, ka tas ir, vai tas ir svētais gars, vai tas ir no ļaunā, vai tās ir manas domas, un, uh, un kas svarīgi ir atpazīt arī šo, šo dieva balsi, kur ir e, tas dieva aicinājums, un, un <clears throat> kas svarīgi arī, īpaši seminārā, kā saprast, vai, vai tas ir mans ceļš, vai tas ir tas, kur dievs mani aicina, vai tā ir dieva balss, kas ir manī, vai tas ir bijis kāds varbūt spiediens no ārpuses, vai tā ir bijusi mana vēlme, vai tas ir bijis vēl kaut kas cits, bet vai tas ir aicinājums, kur, e, kur tiešām dievs mani aicina būt par priesteri, uh, Un, un ka tas ir tas, eh, tas grūtība, varbūt tas ir arī visgrūtākais atšķirt, eh, vai tiešām tas ir aicinājums. Un, un garīgā pavadītāja kopā ar arī šo, šo kandidātu, ka šo ceļu, <clears throat> šo ceļu iet kopā. Nevis eh, viņu iet pa priekšu vai vada, nevis vai dzen no aizmuguras, vienkārši iet blakus, lai palīdzētu saprast, izšķirties un, un ieraudzīt arī tās, tās dvēseles kustības, kas ir cilvēkā, un gadiem ejot, laikam ejot, vai arī notiek šīs patiesas satikšanās ar Dievu, vai arī tāda pielāgošanās apstākļiem, un kaut kā jau tos gadus izturēšu, un tad jau viss būs kārtībā, un, un galvenais ir tie seši gadi, bet um, tiešām, ja tas ir, vai tas ir Dieva aicinājums, un, un ja, ja tas ir atpazīts, ka tiešām ir, un tad arī ir jāiet tālāk, lai veidotos, uh, saprastu pamazām, uh, ko nozīmē priestera kalpojums, ko nozīmē būt par priesteri, un uh, varbūt arī tāda reizēm nu, tāds kļūdains uzskats ir, kā seminārs ir tāda priesteru fabrika, kur ražo priesterus, un kad tie seši gadi paiet, tad arī priesteris ir gatavs, iznāk no fabrikas, gatavs priesteris, gatavs uh, draudzei, gatavs kalpot visos tajos kalpojumos, ko bīskaps viņam uzticēs, un tagad es zinu visu, kā darīt, uh, reizēm varbūt arī pašam kandidātam ir tāds, tāds kārdinājums, bet arī tā kā pagājušā nedēļā, ne, vai tas bija šonedēļ, kad ciemojās arī priesteri no ārzemēm šeit studijā, saprot, raidījums vēl būs tikai, bet man bija iespēja piedalīties arī rekolekcijās pie viņiem, un viens no runātājiem, kas mums arī uzrunāja, arī atgādināja tādu ļoti svarīgu lietu, ka seminārs tā nav fabrika, un kad priesteris eh, tiek ordinēts, kandidāts tiek ordinēts par priesteri, priesteris nav gatavs, un arī pat pēc 50 gadiem priesteris nav gatavs. Tā ir visa dzīve, kad arī ir šie meklējumi, ko nozīmē būt priesterim, ko nozīmē iet šo ceļu, ko nozīmē arī tas viss, ko tu uzskaitīji, kas ir skaisti dokumentos rakstīts un visi šie ideāli, kas, protams, ir svarīgi. Ir jābūt mums kādam ideālam, pēc kā tiekties, kam sekot, bet kā arī tā apziņa, ka es neesmu gatavs arī, tā kā es pabeidzu sešus gadus vai vēl papildus studijas kaut kur ārzemēs vai kad, man ir jāturpina, <clears throat> jāturpina sev jautāt, ko nozīmē būt par priesteri, un ka tikko šie jautājumi pazūd, var teikt, viss ir slikti, <laughs> ir jāsāk no jauna. Nē, nu jā, bet nu, arī nedaudz tā oponējot eh, tam, kad es eh, neesmu gatavs, eh, mani, nu, es, es pieļauju, ka es saprotu, ko tu ar to domā, bet eh, vai arī dažreiz nav tā, ka uh, eh, nu, tas tiek izmantots, uh, lai attaisnotu tagad kaut, kā, kaut ko arī uh, tajā, kad es nedaru vai negribu vai nemācos. Vai... Ne, nu, es to biju domājis tādā <clears throat> nozīmē, ka ir jāturpina meklēt, ka ne, nu ne, ne, nu nepalikt pie tā, ka es esmu gatavs un man neko vairs nevajag, un tā ir tā formācija, kas turpinās un turpinās un ka nav tikai šī semināra sešu gadu formācija, bet ka priesterim pašam ir jāvēlās meklēt tālāk, jāvēlās iet dziļumā, nevis meklēt attaisnojumus, bet meklēt Dievu, kur savā ikdienā vairāk var atrast. <laughs> Eh, un varbūt tās tā, lai tas būtu arī drusku personiskāks vai ar tādu pieredzes uh, aspektu šajā, šajā gadījumā šī, šī saruna, uh, gribas arī prasīt tādu jautājumu, varbūt tās var kaut kādus, nezinu, um, vai tipiskos izaicinājumus vai, vai e, pārbaudījumus, ar ko semināris saskaras e, savā e, formācijas ceļā, un varbūt tās arī par īpaši tieši par to gribētu dzirdēt, un kā, kā, kā tu palīdzi viņiem tad varbūt tās pārvarēt vai strādāt ar, šo, ar šiem izaicinājumiem, ja ir kaut kādi vai kāds viens kaut vai uh, Jā, tu visi, visiem ir zināms, ka seminārs ir samērā slēgta vide, kur satiekās cilvēki no, jā, arī mums tagad no dažādām, varētu teikt, pat paudzēm, kad ir, kas atnāk no, nu, uzreiz pēc vidusskolas, ir, kas atnāk cilvēki jau ar pieredzi, tagad mums ir vēl viens izaicinājums, ka ir cilvēki pavisam no citas kultūras, no citas rases, no cita kontinenta, uh, Un um, ka viens no tādiem izaicinājumiem varētu būt tīri cilvēcīgs sadzīvot kopā, jo tie ir, tas ir laiks, ko lielu daļu arī semināristi pavada kopā vienā, vienās telpās, studijās un pie galda vai kopā strādājot, un, un tur arī parādās, protams, dažādi raksturi, protams, dažādas nesaskaņas ķildas, kas ir, <laughs> ir normāla parādība, būtu dīvaini, ja tas tā nebūtu, ka tur būtu tādi eņģeļi, Es domāju, ka tā ir viena no tādām, tādām grūtībām arī, nu, kad ir kopējas lūkšanas, piemēram, viens grib ātrāk, viens grib lēnāk, viens grib skaļāk, viens grib klusāk, viens grib adorēt klusumā, otrs grib dziedāt sakramenta priekšā, un ka tādā, es domāju, ka pieņemšana, arī otrā, tā ka vienkārši pieņemt, ka tas ir, tā ir tāda kopiena, ko mēs katrs veidojam, kurā mēs dodām savu ieguldījumu un, Un tas nav viegli, es domāju, ka tu zini no savas pieredzes, no semināra, es to ļoti labi atceros, <laughs> ka arī tāda, un ka tas, tās pašas grūtības jau, jau saglabājās, un, un tad ir, ir tas, eh, tā māksla vai vēlme vispirms, un tad ir māksla, kā pielāgoties, kā, kā sadzīvot, kā atrast tādu vidusceļu, lai mēs visi kopā varam iet šo šo tādu arī sava aicinājuma ceļu, ka nav tikai tas, ka cilvēciskais mūs eh, sabloķē, ka mēs esam aizveramies, vispār nevienu negribu runāt, un tagad no visiem norobežošos, nu, dzīvošu savu dzīvi, gan jau kaut kā izturēšu un kaut kādu brīdi. Un... Nu jā, bet eh, kāda ir tava loma tad šajā, šajā situācijā un kā tu palīdzi varbūt tās tad šiem uh, jaunekļiem tikt galā ar šo izaicinājumu, to otra pieņemšanu, uh, bieži jau ir svarīgi, ka ir kāds, ar kuru var parunāt, ka cilvēks to nepatur sevī, ka ir kādas grūtības, vienkārši aiziet izrunāties un, un kad nav tas, tas jāpatur sevī kaut kur tikai sevī, jādomā, jāvāra sevī. Un tad arī saruna gaitā mēs nu, mēģinām atrast arī tos veidus, kā, kā labāk reaģēt un saprast, ka uh, tā jau nav arī visa dzīve, ka tas mums tagad vienas kaut kāds konflikts vai cilvēks, kurš mums kaut kā nav tik simpātisks, kā gribētos, ka tas tagad noteiks visu manu šo, šo semināra formāciju, šo laiku, tā ir tikai tāda, jā, protams, svarīga daļa, bet tā ir, tā ir maza daļa, un tad arī kā tā pieņemšana, kā sa, tādā sarunā palīdzēt saprast, kā, kā var varbūt citādāk reaģēt, kā var citādāk rīkoties, un un ka reizēm varbūt arī var mudināt izrunāties ar, ar šo otru cilvēku, kurš mums kaut kādā veidā varbūt dara pāri, un citreiz ir tā, ka varbūt viņš pats pat neapzinās, ka viņš ar to kaut ko var, mm. var izsaukt kādas negatīvas emocijas, un, un ka vislabākais ir saruna tādā pieņemšanā un mierā, nevis kaut ko var jau viegli varam uzbraukt kaut ko, uz <laughs> kaut ko <laughs> vai kaut kur tālāk, lai, lai aiziet, nu, nu, nu tā, bet, um, bet svarīgi, ka var, sarunāties. Un, jā, reizēm tas nav iespējams, reizēm otrs negrib, negrib runāt, neredz savu problēmu, arī tādi gadījumi ir, un ka viss ir kārtībā, tā ir problēma tava tikai, ka, ka var tiec pats ar to galā, un, un tad jau, bet tā jau, tas nav tikai seminārs, es domāju, tā ir tā māksla, ko mēs jebkurā darba vietā, jebkurā aicinājumā, ģimenē, ko cilvēki arī dzīvo, uh, kā arī tā māksla pastāvēt līdzās un respektēt otru cilvēku, otra cilvēka brīvību, otra cilvēka izvēli, nu mēs nu, nepārveidosim, tas jau nav arī mūsu uzdevums, bet tikai saprast, ka arī tajā, tajā situācijā, kur es varu atrast eh, Dieva klātbūtni, kur es varu atrast arī tādu spēku to pārvarēt, iet tālāk un lai nepazūdas tā koncentrēšanās uz galveno mērķi. Kāpēc es esmu seminārā? Ne jau es esmu seminārā, lai mācītos tikai sadzīvot ar, ar saviem brāļiem, kas man reizēm kaitina, vai, vai tikai kaut ko, kaut ko pierādīt, vai tikai koncentrēties uz šo mazo uh, uz tādu mazo nozīmi, mazo daļu tajā, tajā visā, bet lai nepazaudējam arī tādu skatu uz galveno, ka tā ir, nu, ja tas ir aicinājums, iet šo ceļu un tie šķēršļi, kas ir jāpārvar, nu, tie ir tikai šķēršļi. Tādā perspektīvā ielikt to lietu un nebaidīties arī runāt par to. Ļoti labi, mēs tagad varbūt tās aiziesim mazā muzikālā pauzītē un pārdomāsim par to, kas jau tika pateikts, bet ja tu rādījumā arī klausītāji gribi iesaistīties šajā sarunā, tu to vari darīt – sūtot īsiņus uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanīt 679 691 31 un uzdot savu, sev interesējošos vai varbūt tās teikšu tā sasāpējušos jautājumus, eh, bet pēc muzikālās pauzītes. Slavēto kungu, es slavēto kungu man padomu dod. Un pat naktī mani pabaro, es slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu dod. Un pat naktī mani pabaro, lai mana sirds priecājas, lai miesa līksmo, jo tiešām priecājas. to kungu, mēs slavēsim to kungu, kurš mums padomu dod. Un pat naktī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 ir priesteris Toms, eh, Rīgas garīgā semināra garīgais tēvs, un runājam par priesteru formāciju. Un, un tieši no garīgā tēva tādas eh, perspektīvas skatījuma eh, uz, uz priesteru formāciju. Paldies, viena īziņa ir atnākusi, kas izsaka pateicību priesterim par tik, kā, nolasīšu, kā, kā bija, kā tieši šeit tiek oj, teikts. Uh, uh, Tā pazuda. Eh? pazuda. Nu, vienmēr sakot par labu katehēzi, par dziļu domu katehēzi, dziļu domu katehēzi. Tā kā sirsnīgs paldies. Un ir arī kāda cita īziņa pienākus, kas, manuprāt, arī ir tā vērta, lai atbildētu par formē, formāciju, cilvēku formēšana, formācija. Kas tas tāds ir vispār, jo es arī lietoju ļoti regulāru, un man tas nu, viss ir skaidrs, vai ne? Mm. Bet tas, laikam, no svešvārda mums tie ienāca eh, vismaz reliģiskajā vidē un uh, Un, un varbūt tās no malas nemaz tik skaidri uzreiz nav, jo formācija, nu tas arī izklausās tāds diezgan vardarbīgi, bez maz vai tu uzsvēr, ka pavadīšana nevis vadība garīgā, vai ne, bet uh, formācija arī tāda izklausās ar, ar savu nu, devu tādu smagumu. Jā, es domāju, ja mēs skatāmies šī vārda etimoloģisko nozīmi, ka tas ir burtiskā tulkojumā veidošana vai veidošanās, uh, un eh, ka tā formācija <clears throat> varbūt biežāk to lieto attiecībā uz, eh, uz garīgo kārtu, uz garīgo dzīvi, bet noteikti tas ir jebkurā, jebkurā profesijā, arī jebkurā dzīves, dzīves veidā. Un es drīzāk teiktu, ka tas ir ceļš, ceļš, kas mums ir ejams, ceļš pie Dieva, kā es viņu labāk varu saprast un kā es labāk varu atbildēt tajā aicinājumā, kas man ir, jo, jo tā ir veidošanās, ka man ir arī pašam, nevis, ka kāds no ārpuses to veido, bet formācija tas drīzāk es pats mēģinu veidot savu sirdi, savu iekšējo dzīvi, savu garīgo dzīvi, savas attiecības ar Dievu, ko es veidoju, jo nebūs jau tā, ka visu dzīvi kāds, kāds norādīs, un tāds arī nav mērķis, un tā ir vardarbība visu dzīvi, ka kāds norāda, kas tev ir jādara, bet saprast, ka man tas ceļš ir, ir jāiet, un, un jā, ka tas ir garīgā pavadīšana, ka ir blakus kāds, kurš uh, kurš atbalsta grūtībās un kurš ieraug arī tavas stiprās puses, varbūt tos trūkumus, vājās puses, kam jāpievērš būtu lielāka uzmanība, bet tas ir ceļš, kas ir jānoiet pašam, sevi veidojot, pamazām arvien vairāk iepazīstot Dievu, iepazīstot savu aicinājumu, kā teicu, meklēt, ko nozīmē būt par priesteri, kā es labāk varu atbildēt šajā brīdī semināri, kā seminārists, un tad, kad būšu jau vēlāk priesteris un, un tālāk pēc varbūt 20 gadiem, un ka tie meklējumi jau nekad, nekad nepārstāsos, tā formācija, sevis veidošana, ka tā ilgst uh, visu mūsu dzīvi, visu, kamēr vien līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un, un es bieži vien arī <clears throat> uzsveru, kad uh, formācija man šķiet arī tādā ziņā uh, runā par tādu visaptvarošu um, kaut kādu veidošanos, ne, nevis tikai tādu intelektuālu iemācīšanos, uh, vai, vai prakšu apgūšanu, bet tiešām tas ir tāds visaptvarošs process, kas, kas notiek, kā jau arī priesteris Toms jau uzsvēr šeit. Jā, droši vien arī dokumentos bija runa par šiem četriem pīlāriem – intelektuālo, garīgo, pastorālo un cilvēcisko formāciju. Jā, es tā domāju, vai, vai nonākšu līdz šim jautājumam, jo tas man arī padomā ir, bet laiks ātri skrien un ceru, ka mums būs vēl kāda saruna un iespēja tad arī runāt, jo radam arī klausītāji galu galā ar šo katehēzi nebeigsies. Ir arī nākošās katehēzes, kur mēs turpināsim sarunu arī par formāciju mēs uzsāksim lasīt citu dokumentu, kas ir veltīts priesteru kalpojumam un dzīvei, kur es domāju, mēs arī pilnīgi noteikti pieskārsimies kaut kādām tādām lietām un cerams arī priesteru to mums redzēsim atkal. Bet vēl viens jautājums, uz ko varbūt tās pavisam, pavisam īsi, jo šī nav šī brīža tematika, un gribas vēl, vēl kādus jautājumus, kas vairāk būtu saistīti tieši ar formācijas gatavošanās tādu procesu un īpatnībām, bet uh, lai nenoignorētu ar šo jautājumu no tās pašas, no vai no tā paša um, sūtītāja uh, performācija, kas jautāja. Tātad, uh, vai priesteriem aizejot no mm, priesterības jāsaņem pāvesta atļauja, uh, lai varētu iet prom un aprecēties? Pavisam īsi varbūt tās. Ja pavisam īsi, jā. Nu, skaidrs. <laughs> Jā, par to Tur ir process, kas ir jāiziet, jāiesniedz arī nu, tā kā atbrīvošana no solījumiem, bet arī tas, ka priesteris vienmēr paliks kā priesteris, kas ir sakraments, tāpat kā kristība, kas nav atsaucams un nokasāms vai nomazgājams, bet uh, šī atbrīvošana no solījumiem, ko devis, jā, ka tas ir jāiet tas process, un kas ir tā. Nu jā, es domāju, mēs par to arī varbūt tās pieskarsimies jau uh, jau nākošajās katehēzē, nu, um, nākošā katehēžu ciklā, kad runāsim nedaudz vairāk tieši par uh, priesteru dzīvu un kalpošanu, varbūt tas arī tādas, tādi aspekti parādīsies. Bet uh, atgriežoties pie formācijas un varbūt tās uh, kaut kādām niansēm formācijā, man interesē, kā ir vai uh, vai esi novērojis e, savā e, kalpojumā, no nu, savā garīgā tēva tādā lomā arī kaut kādu kultūras ietekmi uz jaunajiem kandidātiem un, un kā tas, e, ko tas dod formācijai vai, vai kādu specifiku tas pieprasa tev kā garīgam tēvam šajā procesā? Jā, droši vien, ka vienmēr ir kārdinājums visiem teikt, kad mēs augām, tad gan bija citādi. <laughs> jā, tas arī, <laughs> jā. Katra nākamā paudze, bet, eh, protams, ka droši vien ir, ir dažādas eh, nianses saprast arī tos jauniešus, kas, eh, kas šobrīd atnāk, kopš manas semināra, semināra laika, kopš es iestājos jau pagājuši vairāk kā 20 gadi, 25 gadi, Un, eh, protams, ka ir, ir laiks, kas, eh, kas mainās un cilvēki, kas mainās, ka tāda varbūt dažāda, dažāda uztvere, bet arī, ka šobrīd, ka ir, eh, domāju, tādu labo, ko var uzsvērt, ka ir cilvēkiem, arī šiem puišiem, kas atnāk, ir daudz tādas lielākas zināšanas varbūt par pasauli, par, par baznīcu, uh, ka ir arī informācija, ko var ļoti ātri atrast internetā par visām aktualitātēm baznīcā gan pasaulē, un um, ka es domāju, ka materiāls, ar ko strādāt, ir, ir labs, un kad arī ielikt vēl tajā visā, būtu vēl tādu lielāku arī, gan šīs cilvēciskās īpašības attīstīt, šo cilvēcisko aspektu, cilvēcisko formāciju, jo uz to patiesībā jau viss sākās, ka mēs neesam tādās normālās attiecībās ar cilvēkiem, ko nozīmē komunicēt, kontaktēties, uzrunāt, tad jau arī, nu, kā tu kalposi kā priesteris, ka tev, nu, nav ne sakara ar kultūru, nav nekāda sakara ar, ar cilvēkiem, ka tu gribi paslēpties, negribi cilvēkus redzēt, nezini, kā komunicēt, kā, kā veidot dialogu, kā risināt dažādus konfliktus, un jā, varbūt tas arī viens tas aspekts, ko jau runājām, ka arī paši seminārā, ka ir arī dažādas tās situācijas, ka tas viss ir formācijas process un kā, kā pārvarēt arī tādus brīžus, kā varbūt piekāpties, kā, kā atkal kaut ko ieraudzīt, ieraudzīt sevī, ko mainīt, bet, eh, bet jā, es domāju, ka, protams, ir tā sekulāra pasaule, kas uh, kas ietekmē gan visu sabiedrību, bet cilvēki, kas atnāk uz semināru, ka viņiem nu, ir arī kāda garīgā dzīve, kāda pieredze garīgajā dzīvē, ko grib attīstīt un, un tā. Mm -hmm. Domāju, ka ir tas, tas skaistais, ka cilvēki, ka nāk, ka labi, nerunāsim tur pa, pa skaitu, ka gribētos vienmēr vairāk, bet uh, bet ka katrs kandidāts ir svarīgs un atklāt viņā to skaisto, tās spējas, kas ir un, un būt nu, neattaisnot visu, ai, mums jau tāda kultūra, mums tagad tādi jaunieši, nē, tā nav taisnība, ka visi ir kaut kādi vienādi. <laughs> nu jā, uh, varbūt es tā nedaudz atkal patirpinot šo, šo tematiku, bet gribas tā, tādu jautājumu, kādi ir izaicinājumi varbūt tās Latvijas, Latvijas tādā formācijas procesā, ar kādiem izaicinājumiem tātad saskaras uh, šīs formācijas procesi tieši Latvijā un varbūt tās šajā kultūras kontekstā šeit Latvijā? Varbūt viens no tādiem aspektiem, ka tā ir atvērtība, tāda būt interese, ka nedzīvo tikai kādā tādā virtuālā pasaulē, kaut kādā varbūt šaurā pasaulē, es domāju, varbūt ne tikai tas attiecībā uz Latviju, bet tai skaitā, ka radīt interesi arī par, par citām lietām, ka ne tikai tur, ka es varu internetā būt un, un kaut kā savā, savā vidē, no savas ģerevņas vai no savas pilsētas nākot, bet tāda atvērtība vairāk vienam uz otru, atvērtība uz kultūru, atvērtība uz, uz cilvēku, jo tā tādā savā ziņā noslēgtība, jā, ka to var, var pamanīt, un uh, varbūt mūsu, ka mēs bijām seminārā, bija daudz vairāk studentu, un, un vienas puses varbūt tas ir kaut kur, kaut kur vieglāk, un kaut kā tā lielāka kopiena, ka mazākā varbūt arī vairāk, nu, ka tikai, ka cilvēki tie, tie daži ir kopā savā ikdienā, bet ka varbūt, bet tā, atkal tā privilēģija varbūt, ka var vairāk pievērst uzmanību katram konkrētam cilvēkam, ieraudzīt, palīdzēt viņam, palīdzēt atvērties, un es domāju, ka uzticēšanās arī ir tāda diezgan tāda grūta lieta, kā palīdzēt cilvēkam uzticēties, jo paši pilnīgi dabiski, ka mēs esam uh, noslēgt ir lietas, par ko mēs negribam runāt un par ko mēs negribam atklāt, un pēc arī ir svarīgi, ka, ka šajā garīgajā pavadīšanā ir šis uzticēšanās aspekts, un varbūt, ka tas ir, jā, viens, viena no tādām, tādām grūtībām, dot cilvēkam šo drošības sajūta, ka tu vari uzticēties, ka tas netiks kaut kur izmantots, ka tas tev ne, neko nedraud tavā garīgajā dzīvē, tavā priesterības ceļā, bet ka tas vienkārši saprast, palīdzēt saprast, lai, lai ka vajadzīgs ir šī atvēršanās, lai varētu labāk iet šo ceļu, vēl vairāk sevi pilnveidot. Domāju, tas ir bijis arī vienmēr, atceroties arī no savas semināra pieredzes, un ka tas arī, jā, varbūt bija viens no grūtākajiem tādiem momentiem, tieši atvērties, atrast savu garīgo tēvu, ar kur es varu būt atklāts un, un nebaidīties un, un nesaņemt nosodījumu, bet atbalstu. Un vēl viena īziņa ir pienākusi, eh, kas, eh, manuprāt, ļoti būtiski arī jautājumu uzdod, un nolasīšu vispirms īziņu. Um, ehm, Slavēts Kristus, paldies par skaidrojumu. Vajadzētu individuālas pārunas par garīgajām, par garīgām pārunām arī ar lajiem, jo priesteri kal, kalpo lajiem draudzēs un parakstiem. Um, ehm, nu tā ir taisnība, vai ne? Un varbūt tās es pārfrāzējot šo jautājumu, vai arī uh, no, tiek nodrošināta kaut kāda apmācība šiem topošiem priesteriem tieši par garīgo pavadīšanu? Kā es domāju, ir? ka varbūt viss tas arī gan sākot ar personīgo to procesu garīgajā pavadīšanā, un um, ir arī droši vien, ka studijās, ka ir arī programmā vai, vai arī kādās arī pastorālajās, pastorālie projekti, ka ir arī prakses, un, un nav jau tā, ka tu vari iemācīties kaut kādu metodi, uh, un, un tagad kaut kādu tehniku pielietot, un ka tas ir attiecīgi tā kā būtu visiem, bet uh, es domāju, kāds uh, pamats ir arī šiem, šiem kandidātiem, šiem studentiem, gan caur, uh, caur lekcijām, gan arī caur tādu praktisko pieredzi draudzēs, un arī ir kādi pastorālie projekti cilvēkiem, kuri, uh, šiem studentiem, kur iet uz dažādiem, dažādām uh, vietām, vai tikšanās ar jauniešiem, vai arī ir pie Kalkutas māsām ir kalpošana, vai, vai ir vēl kādas tādas pastorālas, pastorāla projekti, kas katru gadu arī tiek, tiek mainīti, lai būtu arī tāds vispusīgāks ieskats tajā visā, kāda ir sabiedrība, kādas ir vajadzības, un, un kad, jā, kad cilvēki arī pamazām mācās, protams, es nāk daudz, kas arī ar pieredzi, ar laiku, ar to, cik cilvēks grib arī iet šo ceļu, to, to visu apgūt, un, un kā tas tāds ļoti komplekss jautājums, bet, nu, kā jau teicu, tā kā priesteri nekad nav gatavi, tāpat arī droši vien garīgie pavadītāji, kuriem pašiem ir jāaug vispirms savās attiecībās ar Dievu, un, un pašiem ir jāiet šis ticības ceļš, jāizcīna savas cīņas, un tad arī ar to gan balstoties uz, uz ticības pieredzi, baznīcas tradīcijas, svētajiem rakstiem un saviem meklējumiem, ka tad arī var kaut kā mēģināt palīdzēt citiem cilvēkiem. Protams, ir taisnība, priesteri kalpo lajiem, un ir svarīgi, kā arī var atrast kādu garīgo pavadītāju, bet, kā jau minēju, tas nav viegli, bet uh, var, var mēģināt, un es domāju, ka ir svarīgi atrast priesteri, un, ja gadījumā sanāk, ka saprot pēc kādām tikšanās, nu, nu šis nav īsti atbilstošs, nav tas, ko es gaidīju, nav tas, kurš man var palīdzēt, uh, piemēram, tā gadās man nav nekāda problēma. Es neesmu neapvainojies, neaizvainots, ka tu gadā, kā tad citu izvēlējās, kā tad nes. Tas ir <laughs> cilvēka dvēseles um, iekšējā dzīve, ko cilvēks dzīvos, cilvēka meklējumi, un tas ir ļoti trausla tāda, tāda, tāda vide, bet uh, ja var atrast kādu, kurš ir atbilstošs, kurš palīdz, un tas ir tikai, tikai par labu, bet tas nav viegli. <laughs> Nu jā, un tātad eh, tiek gatavoti un ļoti eh, dažādos veidos tiek gatavoti un, un katrā ziņā jāatcer, kad arī izdodas eh, cilvēki, kas meklē tādu individuālāku pieeju, arī atrast šo savu garīgo pavadītāju. Bet ejam vēl vienā muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un uh, noslēgsim šo katehēzi ar vēl dažiem jautājumiem, varbūt tās nedaudz personīgākiem <laughs> jautājumiem uzreiz gribu sagatavot, bet ja gadījumā jums, radio klausītāji, vēl ir kādi jautājumi, droši uh, sūtiet īziņas 266 77 272. Pat ja nevarēs atbildēt tagad, gan jau, ka mums būs vēl kāda reize un varēsim paturpināt. tenderness she saw me weary and sick with sin and on his shoulder Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis kopā ar priesteri Tomu. Uh, Eh, Rīgas garīgā semināra garīgo tēvu un runājam par piestiru eh, formāciju no garīgā tēva skatu punkta. Un noslēgumā eh, ir pienākušas vēl dažas īziņas, visas mēs diemžēl nevarēsim šajā reizē atbildēt, jo laiks jau ir pavisam tuvu kā noslēdzies, bet divas lietas, ko gribas pajautāt, viens ir varbūt tās pavisam īsi par to, kā tu sajūti savu priesteru aicinājumu un at, atpazini to un atbildēji e, uz to. Bet otra lieta, es uzreiz pateikšu šos jautājumus, varbūt tās, kad var arī uh, savīt viņus kopā. Um, kādas ir tavas nu, pieredzes vai mācības, ko esi guvis tagad, kā, uh, kā garīgais tēvs seminārā? Mm -hmm. Jā, par manu aicinājumu tas nav bijis nekas tāds ļoti uh, tādiem spilgtiem notikumiem bagāts vai lielām atklāsmēm vai, vai kaut kādām radikālām izmaiņām. Varētu teikt, ka tas ir pirmkārt pateicoties manai ģimenei. Esmu no kristīgas ģimenes, no ticīgas ģimenes, kas arī atceros no bērnības vienmēr apmeklējām baznīcu visi kopā, vecāki, mēs četri brāļi, arī tajā laikā vecmāmiņa un, un onkolis, kur mēs dzīvojām vienā mājā. Un kaut kā gadiem ejot arī uh, bija dažādi, dažādi priesteri, kuri mūs apmeklēja arī ģimenē, kuriem bija tādas labas attiecības, un, un kādā brīdī arī radās šī doma, jau atceros pamatskolā tas bija, ka sāku tā kā nopietnāk jau domāt, un, un ka bija jāraksta domraksts, par ko es gribētu kļūt, es arī atklāti rakstīju, kādas ir, ir manas domas, manas, manas vēlmes, un kaut kā pamazām arī ejot šo ceļu, arī nonācu līdz priesterībai, un kaut kā tas tā kā, manuprāt, pilnīgi ir tādā tā dabiski un, un preteikt loģiski, ja tajā vispār ir, ir tāda cilvēciskā loģika, <laughs> ko mēs varam ielikt. Bet, eh, bet jā, tas ceļš, kas no bērnības tika ielikts un niec, un vēlāk arī saprotot, ka gribu iet šo, šo tādu savu aicinājumu, savu kalpojuma ceļu, sajūtu kā tādu dieva aicinājumu, un ja vēlāk arī to gan semināra vadība, gan biskaps apstiprināja un ordinējot par priesteri, tas arī tāds nevis noslēgums, bet, kā jau minēju, arī tāda turpma, turpmākā veidošanās, formēšanās arī pašam. Un um, par laimi arī man bija tāda iespēja turpināt šo formāciju divus gadus studijās Romā, kur arī pilnveidot, gan arī redzēt varbūt tādu citu veidu, kā, kā notiek formācija, jo īru kolēģijā, kur es dzīvoju, tur bija arī garīgais seminārs, kur arī bija studenti no īrijas un arī no dažām citām valstīm, uh, arī redzēt to procesu nedaudz citādu, un tad pēc atgriešanās no Romas man biskups teica, ka ja iestājās ir otro reizi seminārā, nedaudz citādā lomā nekā semināristam, bet kā garīgajam tēvam, un um, gribētos teikt, ka tas ir nevis kā uh, es kaut ko tikai varēju, tā kā man kaut kas ir jādod, bet kā arī tā bija iespēja man pašam augt, kas arī ir tāds varbūt pirmais, ko reizēm uh, ir kārdinājums kaut kur aizmirst, nolikt malā, ka man ir jādod kaut kas citiem un, protams, ir jāsagatavojās un ir, ir arī jābūt atvērtam, jābūt gatavam, bet eh, ka arī man ir jāturpina mana paša garīgā dzīve, manas cīņas, kas eh, man ir jāizcīna un kad arī mana pilnveidošanās, ka tā neapstājās tajā brīdī, kad eh, man arī ielika šajā amatā, bet arī turpināt uh, iet šo ceļu, es teiktu, kopā ar, ar semināristiem, kas nāk ar savām vajadzībām, ar savām grūtībām, saviem, saviem meklējumiem, un jau minēja, ka varbūt visgrūtākais tā ir pacietība, un arī tāds izaicinājums, viens no varbūt lielākajiem, ka tu jūti, ka cilvē, tas, ko tu gribi iedot cilvēkam, ko tu esi atklājis kā kaut ko labu, kaut ko vērtīgu priekš sevis, uh, ka otram varbūt tas īsti nav svarīgi, ka nu, tā, ka varbūt to kā nenovērtē un var domāt, oi, nu kā to var nenovērtēt, tas taču ir tik būtiski, bet nu, tas saprot, ka tas ir būtiski man un varbūt, ka ir vajadzīga kāda cita pieeja, vajadzīgs kaut kas cits, kāda varbūt tāda cita barība, ne tikai tas, ko es pats ēdu, ka tas ir jāgaršo visiem, bet ka ir arī jāatrod, jā, varbūt kaut kā citādāk to pateikt, kaut kā citādāku veidu meklēt, bet, eh, protams, nenovēršoties no galvenā mērķa, arī attiecībām ar Dievu, arī šī visa to, to četru aspektu formācija, bet, eh, bet jā, atrast tādus eh, dažādus veidus, ko, ko piedāvāt, kā cilvēku uzrunāt, kā palīdzēt atvērties, uzticēties un tāds ne tikai pats sākums, tikai ceturto gadu esmu garīgais tēvs un es domāju, ka šajā ceļā uh, arī ņemot vēro, vērā man nelielo pieredzi šajā tādos jautājumos, ka tas ir, ir tikai sākums un ir vēl, man nu, pašam arī liels ceļš ejams un daudz ko mācīties. <laughs> Nu, skaidrs. Uh, nu jā, kā visiem, kā visiem tiešām. Uh, sirsnīgs paldies, es domāju, šeit mēs arī noslēgsim, kad uh, ceļš, liels ceļš ejams un ir ko daudz ko mācīties. Uh, Eh, ar to arī beigsim eh, šo sarunu, cerībā uz kādu citu sarunu, un tad varbūt tās arī gan par garīgo dzīvi eh, un garīgo pavadīšanu vairāk un tādām lietām, bet šajā rītā paldies! Jā, paldies! Arī jums, rādījuma arī klausītājs, sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mums, kad iesaistījāties arī ar saviem jautājumiem un uz tikšanos jau nākošajā katehēzē. Izskanēja dienas katehēzē Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!